sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. A fuerza de mudarme, he aprendido a no pegar los muebles a las paredes, a no clavar muy hondo y a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos, un clavo, una moldura, una pequeña ménsula que dejó en su lugar aunque me estorben. Algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender, es más, viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. Y no quiero hacer ruido. Porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez las paredes como las tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o un estropicio que no supimos resolver. Leíamos Mudanza de Fabio Moravito de su libro Un náufrago jamás se seca, 2011. Acompañamos con The Queen is Dead de The Smiths de su álbum homónimo 1986. Checked all the register the historical facts, and I was shocked into shame to discover how I'm the 18 pale descendant of some old queen or other. Oh, has the world changed the river changed? Oh, has the world changed the river changed? Some man you're tough who peddles drugs, I swear to God, I swear I never even knew what drugs were. with a sponge and a rusty spanner. She said, I know you and you cannot sing. I said, That's nothing, you should hear me play piano. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But when you're tied to your mother's apron, no one talks about castration. about precious things like love and law and poverty. Oh, oh. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But the rain that flattens my head. she'll snatch your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Has the pub that breaks your body, and the church all they want is your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Estamos todos del orto. En un examen, una de las consignas era reflexionar sobre cuál podría ser el soma de nuestra época. ¿Qué es el soma? Se estarán preguntándoles que no leyeran Un Mundo Feliz, lo que es entendible porque es una novela aburrida y con una estructura narrativa más débil que mis ganas de vivir. Pues es que voy a citar a Wikipedia, que puede explicarlo mucho mejor que yo. El soma es una droga que aparece en la novela Un Mundo Feliz, 1931, de Aldous Huxley, en la que los personajes la consumen y con la que se curan sus penas, ya que en la novela el soma es una droga que todo el mundo toma cuando se encuentra deprimido. En la novela se dice que un gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, sin ninguno de sus efectos secundarios. En la obra literaria, la gente toma a menudo vacaciones de Soma para encontrarse mejor anímicamente. A su vez, el Estado se encarga del reparto de esta sustancia a fin de controlar las emociones sentidas por los miembros de la comunidad con el fin de mantenerlos contentos, factor necesario para no poner en peligro la estabilidad de la metrópolis. Entonces, mi respuesta en el examen fue esta. La respuesta más sencilla a esa pregunta se basaría en criticar arduamente a los celulares y las redes sociales y denunciarlos de alienantes. Pero como no pretendo demonizar las tecnologías que usamos constantemente, ni mucho menos ser tecnófobo, voy a ampliar mi respuesta de la siguiente manera. Quizás el soma de esta época sean las lógicas de consumo que intervienen en el tiempo del ocio desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la aparición del consumo como la solución al tiempo libre que los trabajadores adquirieron a través de los derechos laborales, principalmente el de la reducción de la jornada laboral y de las vacaciones. En el capitalismo tardío, financiero, postindustrial o como se lo quiera llamar, las redes sociales aparecen como uno más de sus dispositivos entre muchos otros, que profundizan, amplían y complejizan los mecanismos mediante los que las empresas manipulan y atraen a los consumidores, ahora usuarios o prosumidores. Pero el soma de la sociedad, la cultura de consumo, ya no puede reducirse a una familia que va de shopping el domingo o a una publicidad de depiladoras eléctricas, sino que también está presente en una novela romántica de bestseller, una entrega de los premios Oscar, un video viral de un uniformado salvando a un perro de ahogarse. Es decir, en las historias que nos venden, que ayudan a construir subjetividades, modos de existir en este mundo, en ficciones que manipulan nuestros deseos y ambiciones. Estábamos leyendo Estamos todos del orto, por Andrés Cerce. Y ahora vamos a escuchar Seu George, Life on Mars, una versión de David Bowie. sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar Had my life on Mars. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, e dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh, vou querer me mudar para uma life amar. Estoy sentado al borde de la ruta. El conductor cambia la rueda. No me gusta el lugar de donde vengo y no me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué miro entonces el cambio de la rueda con tanta impaciencia? leíamos El cambio de rueda de Bertolt Brecht. Acompañamos con Desolation Row de Bob Dylan de su álbum Highway 61 Revisited 1965. circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket. Betty Davis style comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. Then someone says, You're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide. The fortune telling lady has even taken all her things inside except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the Good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. For her, I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid to her death is quite romantic. She wears an iron vest, her profession's her religion, her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Road. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in our trunk. Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Ah, he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing on Desolation Road. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup. But all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse some local loser charge of the cyanide hole. And she also keeps the cards that read, Have mercy on his soul. They all play on the penny whistle, you can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation road. Across the street, they nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here are spoon feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self confidence after poisoning him with words. And the phantom shouting to skinny girls, Get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Road. At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders and then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to desolation row. Praise be to Nero's Neptune. The time Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower. While Calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers between the windows of the sea where lovely mermaids flow. And nobody has to think too much about Desolation Road. yesterday about the time the doorknob broke when you asked me how I was doing. Was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame.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 problema de no saber si estás normalizade o no. Al pensar las políticas identitarias de ciertas minorías sociales o grupos subalternos de la contemporaneidad, aparecen diversas problemáticas y contradicciones en los efectos que producen las lógicas mediante las que operan. En principio, esas microidentidades, gestionadas a través de la lógica, usualmente falaz, de autopercepción, adoptan una mirada fundamentalista, que clausura cualquier posibilidad de digresión, de ruptura o de subjetivación individual o colectiva en los márgenes de determinadas categorías. El problema reside en que esas categorías estancas a las que se adhieren las minorías, raciales, étnicas, sexogenéricas, fueron y son designadas por los dispositivos de poder de la función centro, para usar la expresión de Nelly Richard. Esta paradoja de las políticas de identificación se ve reflejada en el arte, a través de artistas de la periferia, cuya trabajo en pos de la visibilización o de la representación de grupos subalternos, como también en obras que produce el mismo centro. Así, mientras la función centro designa las categorías identitarias, produce a su vez discursos para fomentar la también falaz inclusión y lograr, en términos de Foucault, normalizar neutralizar esas identidades y reducirlas a una lógica mercantil. Algunos ejemplos son las producciones de Netflix, que incluyen cada vez más protagonistas mujeres, negros o gays. Podemos pensar en Netflix como uno de los dispositivos de la función centro, que monopoliza las formas de representación de ciertos colectivos y habla en nombre de esas minorías, considerando que las mujeres, negros o gays, siguen ocupando un rol menor en las producciones de dichos contenidos. Por otra parte, cuando los mismos grupos subalternos son incorporados en el proceso de construcción de discursos artísticos, o estos construyen sus propios espacios de creación y difusión, pocas veces existe una postura crítica respecto de esos procesos de construcción identitaria. Por el contrario, lo que sucede es que las minorías se adhieren complacientemente al rol que se le fue asignado, una de las muchas microidentidades encapsuladas y sus luchas por las diferentes culturales, como dice eh, terminan al servicio del capitalismo. Pero pensar de esta forma también implica el riesgo de caer en la lógica del neoliberal de creer que las identidades son superfluas e impedir una verdadera articulación política y la denuncia de las innegables violencias hacia determinadas identidades. Nos guste o no, esas microidentidades son importantes y están vigentes. En tanto, atravesar este mundo es muy distinto según seas blanco o negro, cis o trans, gay o hetero. Las políticas identitarias para muchos sectores, no solo son importantes, sino que implican una estrategia de supervivencia y de resistencia. La realidad es que tendríamos que convivir con esta constante tensión que se produce entre los intentos de neutralizar las identidades creadas por los centros hegemónicos y las formas de apropiación y resistencia de los grupos subalternos. Si bien la lucha por la visibilización y representación de minorías en el arte y en la vida política sigue siendo relevante, esta tiene que estar ligada a una búsqueda de construcción de subjetividades que no sean designadas por los dispositivos de los monopolios culturales del centro y que mantengan una postura crítica y no complaciente respecto de estos dispositivos. Subjetividades no proyectadas desde afuera, sino construidas desde adentro, desde nuestro contexto sudamericano, desde lo que pasa en nuestro barrio. Ahora vamos a acompañar con Camila Moreno, Máquinas sin Dios. caleta, por escondida que esté, que no tenga ella misma otras caletas escondidas. No hay estrella, por lejana que sea, que no esconda otras estrellas más lejanas. No hay un lado derecho que no tenga su lado izquierdo, no hay una miseria humana que no sea rebasada por una miseria humana más grande. No hay caleta por escondida que esté, que no tenga otras caletas escondidas. En la caleta de la caleta de cada caleta se esconden otras innumerables caletas y todo depende de la escala que se elija. Si no cartografiáramos el globo 1 y en cambio cartografiáramos todas las piedras de la caleta 500.001, ¿no sería cada una de ellas todo un universo por explorar? Si no voláramos a una velocidad supersónica por debajo de los paisajes, siempre cambiantes del pensamiento, y en cambio condenáramos un solo pensamiento a cadena perpetua en la prisión del cerebro, si no navegáramos de caleta en caleta, sino que buscáramos la pequeña caleta, la más escondida en la caleta de las caletas de la caleta. Si no buscáramos el lado izquierdo del lado derecho, detrás de la estrella la otra estrella, la justificación de la miseria humana en una miseria humana más grande, nuevas preguntas en la pregunta de las preguntas, sino que fijáramos con todo nuestro ser en una sola, en la más importante, en la más pequeña, como la anémona de mar se fija siempre a una piedra acá, en la orilla de la caleta más escondida, en la caleta de la caleta de la caleta. Pero como no hay caleta, por escondida que esté, que no tenga otras caletas escondidas. Leíamos Segunda Fábula de la Relatividad de Giorgi Somlio de su libro Contra Fábulas y otros poemas 2015. Acompañamos con ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? de la máquina de hacer pájaros de su álbum Películas 1977. Somos semillas, somos la conciencia que pulula en el aire y se esparce con el viento llevando ideas a otros lugares, en otras circunstancias y con otras personas, pero que logran cometidos parecidos si se lleva el mismo espíritu de rebeldía de las ancestras y los ancestros. Cuando se nos quiere callar a los oprimides, se dan grandes resistencias, movimientos paradigmáticos. En el sur, hay una llama. La chispa ya saltó y estamos ante una nueva revolución. Vamos a escuchar Yo enterré mis muertos en tierra de Camila Moreno. It's so